עשר תעשר את כל תבואת צריך, היוצא השדה שנה השנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, לשכן שמו שם. מסר דגנך, תירושך ויצרך, ובכורות בקרך וצונך, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. אמרו חז"ל עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, תעשר שלא תתחסר. רמז למפרשי ים להוציא אחד מעשרה לעמלי תורה. אם תעשר דגנך, ואם לאו דגני שנאמר, לכן אשוב לקחתי דגני בעיתו. זכיתם תירושך, ואם לאו תירושי. רבי לוי אמר, נבוהל להון איש רעים ולא ידע כי חסר יבואנו. זה הפסוק אמר כזה שאינו מוציא מעשרותיו כראוי דאמר רבי לוי מעשה באחד שהיה מוציא מעשרותיו כראוי לפיכך משה מזהיר לישראל, עשר תעשר. מעשה שהיה באיש אחד ושמו טובי משבט נפתלי, וכל ימיו הלך בדרך ישר, היה עושה עם אחיו חסדים רבים, לאשר עמו היו בגלות בנינווה, והוא נשאר יתום מאביו, ותגדל אותו דבורה אם אביו, והיא נהגה אותו בדרך ישר. וכאשר היה איש נשא אישה מזרעו וממשפחתו ושמה חנה ותלד לו בן ויקרא שמו טוביה וכאשר היה בגולה בעיר ננבה וכל אחיו וקרוביו היו מטמאין נפשם ואוכלים לחמם מן בני האומות והוא לא היה אוכל מפני שהיה ירא מן הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ועל זאת נתן לו אלוהים חן וחסד בעיני שלמנצר המלך ויפקוד אותו על כל אשר לו עד יום מותו. ובעת ההיא ציווה טובי ביד גבאל קרובו עשר כקרי זהב ואחר שמת שלמה נצר המלך מלך סנחריב בנו תחתיו, ובימי סנחריב היה עושה טובי חסדים רבים לעניים, והיה נותן לחם לרעבים וליתומים, וכשהיה רואה הרוג נופל בארץ מן היהודים היה קובר אותו. וישב סנחריב בחיפזון מיהודה, והלך לנינווה בחימה גדולה על עשר השבטים, והרג מהם רבים. והיה נבלתם מושלכים בארץ, ואין היה קובר אותם. וכשראה טובי כך חרה אפו ויקום בלילה וקבר אותם וכזאת עשה פעמים רבות פעם אחד שאל סנחריב את פגרי ההרוגים ולא מצא את הם ויאמרו אנשי ננבה למלך טובי, קבר אותם בלילה, ויצב המלך להרוג אותו, וכששמע טובי כן ברח. ויצב המלך לשלול את ביתו, ויתחבא מלפניו ארבעים וחמישה ימים, עד כי אדרם מלך ושן עצר בניו, הרגו אותו, וחרב לסנחריב, וימלוך חסר חדון בנו תחתיו. ויפקוד המלך לכיכר על כל אשר לו. ודבר הכיכר דברים טובים על טובי, וישיבהו לנינווה. וכשהגיע חג שבועות עשה אשתו אריסטוון רב וכשהיה יושב על השולחן אמר לטוביה בנו לך והווה לי מאחינו העניים ירא אלוהים לאכול עמנו וילך טוביה ומצא איש אחד מת מושלך בדרך ויגד לאביו מעשה אביו קם מן השולחן וילך איתו ויקח אותו מן רחוב העיר ויביא אותו בבית אחד עד בה השמש שיוכל לקברו, וישוב אל ביתו, ויאכל לחמו באבל, ויאמר אוי לנו שיקים בנו, והפכתי חגיכם וכל שיריכם לאבל, ויהב בכי גדול, וכשבא השמש הלך וקבר אותו, וישוב אל ביתו, וישכב על מיטתו, ופניו גלויות, ונפל עפר מן הכותל על עיניו, ובבוקר היה הולך לרופא לעשות רפואה בעיניו, ולא הועיל לו כלום, עד שעיוור משני עיניו. והיה עוד ארבעה שנים, והכיכר אוהבו היה מפרנס אותו. לימים רבים חנה אשתו היה עושה מעשה לנשים, ונתנו לה גדי אחד בשחרה. וטובי שמע הגדי זועק בבית ושאלה מניין לך הגדי הזה אולי גנבת אותו אמרה חנה אשתו בשכר מעשה ידיי נתנו לי שלא גנבתיהו ולא האמין טובי לך ויריבו שניהם על הגדי אמרה חנה לטובי, אנ טובך וזכויותיך, וכלניך יתגלה לכלה. כששמע טובי כך ראה פה ויבק, ויתפלל לקדוש ברוך הוא בצרת נפשו ואמר ריבונו של העולם קח את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי ולא אשמע חרפה עוד וביום ההוא שרה בת ראואל שהיה חד באגבתניס בארץ מדי שמע חרפה גדולה, לפי שנשעת לשבעה אנשים לאישה, ואחד מהם לא בא כדרך כל הארץ, ואמרה לה שבחתה, את היא שהרגת את האנשים האלה שנשעת להם, ואחד מהם לא בא אלייך שאת מלכה אותם. ויהי כאשר שמעה שרה את דברי שפחתה, ותהב בכי גדול, ותעל אל העלייה להתפלל שם, בצרת נפשה. ואמרה ריבונו של העולם אתה ידעת כי היא טהורה אני ולא נטמאתי עם אדם ואני יחידה לאבי ואין לו בן לרשת נחלתו ולא קרוב והרי מתו בעדי שבעה אנשים ולמה יש לי חיים עוד ואם לא יתהב עיניך להרוג אותי, רחם עלי, ולא אשמע חרפה עוד. אמרו חז"ל, כי ביום הזה קיבל הקדוש ברוך הוא תפילתם, ושלח למלאך רפאל לרופאה את שניהם. את טובי מעברון עיניו וצרה ליתן לטוביה בן טובי לאישה ולהסיר ממנה אשמדי מלך השדים באותה שעה זכר טובי את הכסף שהפקיד ביד גבאל, ויקרא לטוביה בנו, ואמר לו, בני כל ימיך, את אדוני אלוהיך תירא, ועשה צרקה כל ימיך. ולא תלך עם איש גנב ונואף, והפריש מעשרותיך כראוי.

ויען טוביה אל אביו כל אשר ציוויתני אעשה אבל איך אוכל לקחת הכסף מיד גבאל הוא לא מכיר לי ואני לא מכיר אותו אמר לו אביו כך הטבעת הזאת שנתן לי, וטבעתי נתתי לו, ואתה בני ביקש איש נאמן שילך עמך, ואתן לו שכרו, מיד יצא טוביה. לבקש איש נאמן שילך עמו ומצא את המלאך רפאל עומד ולא הכירו כי מלאך אדוני הוא שאל לו מניין אתה אמר לו מבני ישראל אמר לו ידעת להלוך למדי אמר לו הן כן. אמר לו טוביה המתן לי ואגיד לאבי הלך טוביה ויגד לאביו אמר לו קרא אותו אמר לו טובי בני רוצה להלוך למדי רוצה אתה להלוך עמו, אמר לו הן. מיד קרא טובי לבנו, ואמר לו, התקן עצמך, ותלך עם האיש הזה, ואלוהי השמיים יצליח דרככם, ושבתם בשלום. מיד הלכו שניהם בדרך ויבואו עד הנהר פרת וילינו שם וירוץ טוביה אל הנהר לשתות ויצא דג ואכל לחמו וצעק ואמר רפאל טוביה לך

והוא טוב להקטיר ממנו לפני כל איש שיש בו רוח שדים שיברחו ממנו וכך המראה והיא טובה למשוח ממנה העיניים שיש בהם עברון וירפאו עשה חן כן טוביה כאשר ציווה לו רפאל, וילכו עד מדי. ואמר רפאל, טוביה, אחי לבית ראואל תבוא, שהוא איש זקן, ולא בת אחת, יפה עד מאוד ושמה. שרה ואמור לו שייתן אותה לך לאישה אמר לא טוביה שמעתי שהיא נישאת לשבעה אנשים וימותו בטרם שיבואו אליה. אמר רפאל לא תירא, כאשר תהיה בחדר עמה, כך לב הדג, וכותר אותה תחת בגדיה, והשד מריח ויברח. אמר רפאל לראואל תן בתך לטוביה לאישה אמר לו הנני ויקח ראואל את שרה ביתו ויתן לה לטוביה לאישה אמר ראואל לאשתו התקיני עדרון בית משכבה ויבואו שמה טוביה ושרה אשתו מיד זכר טוביה דברי רפאל ויקח לב הדג וישם על המחתה ויקטר תחת בידי שרה ושמודי קיבל הריח וברח, מיד התפללו שניהם לקדוש ברוך הוא, שרפא אותה. למחר אמר טוביה לרפאל, לך לגבאל וייתן לך עשרה כיכרי זהב. מיד הלך רפאל והביא את הכסף. ואמר רפאל לטוביה, אחי, אתה ידעת איך הנחת את אביך ואת אמך בצער גדול. ועתה נלך אנחנו לפנות הבית, ותהווה אשתך אחרינו, וילכו שניהם. אמר רפאל טוביה, שתבוא לבית אביך כך אמרה מן הדג ושים בעיני אביך וירפא ויעש כן ואמר טובי לבנו ספר לי כל מה שעשית ויספר לו ואמר ברוך אדוני ששלח מלאכו עם בני והצליח דרכו ורפא שני עניים כמונו לאחר ימים ברך אלוהים לטוביה על שקיים מצוות אביו ויתן מעשר מכל אשר לו. הלמדנו כוח הצדקות והמעשרות כמה גדול על שעשה טובי צדקות והפריש מעשרותיו כראוי, מה שלם לו הקדוש ברוך הוא. ולפי שהיו יודעין אבות העולם כוח הצדקה והמעשרות היו זהירין בהן. לכך הזהיר משה עשר תעשר את called Vuat Zarecha.